Դասեր են Հայաստանյան մշակութային կյանքում իր ուրույն դարանավակյաց վերադարձին դասական երաժշտության 8-րդ փառատոնին, որը հոկտեմբերի 6-ին հյուրընկալվել էր Արցախում։ Փառատոնն այս տարի նվիրված էր հայոց մեծ եղերնի 100-րդ տարելիցին։ Այն կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի կողմից նախագահ Մարիամ Շահինյան, տնօրեն Գարիկ Նասարյան եւ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Հոկտեմբերի 19-ին մեկնարկած փառատոնն ավարտվել է նոյեմբերի 7-ին։ Հիշեցնենք, որ 8-րդ փառատոնի շրջանակներում Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայան բանկերարշտական կոլեջի դահլիճում ամերիկյան ջոկ ծրագրով հանդես եկավ ֆրանսիական Նայիրի Լարային Գրինտետը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի, մեծսոպրանո Աննա Մարիանի մասնակցությամբ։ Նախագծի հեղինակն էր տաղանդավոր ջութակահար հյուրերիշոր Հայկ Դավթյանը, ում ստեղծագործական ուղում կանդրադառնանք այս երաժշտում։ Երաժիշտն այսօր ապրում և ստեղծագործում է Ֆրանսիայում, բայց վստահեցնում է, որ իր ապագան տեսնում է Հայաստանում և անպայման կներկայացնի հայտարարում։ 1985 թվականին նա երազանցությամբ հավաքվել է Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի ջութակի բաժինը, իսկ 5 տարի անց նաև դիրիժորական բաժինը։ Հանրապետական և միութենական մրցույթների դափնեկիր։ Այդ տարիներին որպես դիրիժոր ղեկավարել է Հայաստանի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության նվագախմբի համերգները եւ մի շարք ներկայացումներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնում։ 1991-ին տեղափոխվել է Ֆրանսիա, Բուտերգեյի կանոնով որպես մենակատար ջութակահար, նաև տարբեր կամերային ու սիմֆոնիկ անսամբլների անդամ և ղեկավար։ Դրանց թվում են Նաիրի նվագախումբը և համանուն կվինտետը, նաև դաշնակահար Արթուր Ահարոնյանի հետ դուետը։ 2004-ից 2013 թվականներին նա դասավանդել է Ստրասբուրգի կոնսերվատորիայում, նույն ժամանակահատվածում ստանցնելով կոնսերվատորիային բաժախմբի ղեկավարումը այսօր Փարիզի Սերժի Պոնտուազի կոնսերվատորիայում դասավանդման եւ տեղի սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարմանը զուգահեռ նա շարունակում է մենակատար ցուցակահարի գործունեությունը։ Բարդերաբար լավիվում ու ելույթ ունենալով Հայաստանի ֆիլարմոնիկ եւ երիտասարդական նվագախմբերի հետ որպես ջութակապար, նաեւ որպես դիվիժոր հայ խմբի ներկայացնելով եվրոպական եւ ասիական երաժշտության անծանոթ Հայկ Սարգսյանը Նաիրի լարային քվինտետի հիմնադիրն է, որի կազմում ընդգրկված է նրա ֆրանսիացի գաղափարակից երաժիշտ գործընկերներ խումբը հսկայական աշխատանք է կատարում ներկայացնելու տարբեր ժամանակաշրջանների ստացահոսություններ և մշակումներ։ Լարային Գրինտը բազմիցս շրջագայել է Ֆրանսիային և արտասահմանյան այլ երկրներում։ Իդեպ Գրինտը և Աննա Մարիլյան նախագիծը ներկայացվել է նաև Ֆրանսիայում և ունեցել մեծ արձագանք, ինչի արտիվ Հայկ Դավթյանը երախտագիտություն հայտնեց ֆրանսիական իշխանությունների մյուս ժողովրդին ովքեր ճանաչել եւ դատապարտել են հայ ժողովրդի մեծագույն ողբերգությունը, կիսելուկ եղերնի ցախն ու կսկիզը։ Մեծ զրույցում Հայկ Ծառյանը Կվինտետի մասին հետաքրքիր տեղեկություններ հաղորդեց։ Նախ կվինտետի ստեղծման գաղափարը ինչպես ծնվեց եւ ինչու նա իրի եւ արդյոք օտարներին հասու է նա իրի բառը։ Իհարկե շատ հնչեղ անուն է եւ սիրում են։ Իրանց բարի համբյուր է թվում այդ անունը, բայց իհարկե գաղափարը այն էր, որ մենք պիտի ներկայացնենք հայ երաժշտություն, լավագույն գործերը եւ այդ անունով մենք կարող ենք մենք ներկայացնել հայ երաժշտությունը։ Այսինքն հիմնական նպատակը կվինտետի այն է, որ մենք ներկայացնենք որպես մեր ժողովրդի դեսպան ներկայացնել այս երաժշտությունը։ Քանի որ մենք աշխատել ենք եւ իրար ճանաչում ենք, ես շատ գոհ եմ որովհետև նույնպես գուցե կարող է կարելի լիներ որտեղից միտեղից եւ այդտեղից հայր երաժիշներ ճարել, բայց երկու անգամ է մեր լավ արդյունքը, որովհետև օտարներն էլ նույնպես ճանաչում են եւ դառնում են մեր դեսպանները։ Մենք պիտի կարողանանք մեր մեջ մտցնենք եւ բաց լինենք եւ կարողանանք մեր մշակույթին ծառայեցնել օտարներին նույնպես։ Քանի տարեկան եք նույնպես։ Այս անունով արդեն 9 տարեկան է։ Կար միջև այդ ուրիշ անուն, որը որ հունական անուն էր, Խոմ անունն էր, որի կազմն էլ մի քիչ տարբեր էր։ Մենք այս կազմով եւ այս անվան տակ 2007 թվականից ենք ելույթ ունենում։ Երկացանքը ինչպես է ընտրում։ Այս պրոյեկտի համար պրպետվելով տարբեր տեղերից գտնելով եւ իհարկե մեծ գաղափար կար այս գործի նկատմամբ, որովհետեւ ես անպայման ուզում էի, որ դարաշրջանի սկզբին ապրած մարդիկ կամ ծնված մարդիկ, որ 1913 թվականին ծնված մարդիկ այդ ինչ որ ձևով իմացած կամ ազգացած։ Երկացանքը ինչպես է կազմում ընտրում։ Նայած այս պրոյեկտի համար մեծ գաղափար կար այս գործի նկատմամբ, որովհետև ես անպայման ուզում եի, որ դարաշրջանի սկզբին ապրած մարդիկ կամ ծնված մարդիկ, բրիտանի դեպքում 1913 թվականին ծնված մարդիկ ինչ որ ձևով իմացած կամ ազգացած բրիտանի սիմվոլին ինքը գրել է 29 տարեկան հասակում, բայց իրեն մանկության տպավորություններով իր գրած, որտեղ արդեն 4 տարեկանից ի վեր նա գրում էր։ Եվ այդ էսքիզներից ինքը արդեն ստեղծեց այդ սիմֆոն սիմֆոնիան։ Կարելի է իմանալ, եթե 4 տարեկան էր, նա ուրեմն 1917 թիվն էր։ Վիտենի սիմֆոն սիմֆոնիան ինքը գրել է 29 տարեկան հասակում, բայց իրեն մանկության տպավորություններով իրեն գրած, որտեղ արդեն 4 տարեկանից ի վեր նա գրում էր։ Եվ այդ էսկիզներից ինքը արդեն ստեղծեց այդ սիմֆոն սիմֆոնիան։ Կարելի է իմանալ, եթե 4 տարեկան էր, նա ուրեմն 1917 թիվն էր, այսինքն պատերազմի ժամանակ ու ինչ որ առնչություն գուցե կարելի էր մանանել։ Ինքը բազմիցս գրել է այդ շրջանի մասին, որ ինքի համար ինչ որ մի խավար բան էր մնում, եւ 1967 թվին, երբ որ ինքը եկավ Հայաստան, գնաց իհարկե Ստեփանակերտ բոլոր այդ հայտնի մարդկանց հետ, թվում նույնպես այցելեց Ստեփանակերտը։ Օտոնի Նորիսպիգին գրել է այս գործը 1915 թվին։ Սրանից ավելի լավ գործ ճարել չէր կարող եւ շամը։ Մեզ համար նորություն է։ Անշուշտ, որտեղ 1915 թվին երբ որ գրել են ինքը այդ գործը, նաև Հաջատեղի ակելի ինչալից ասեմ ստամպա թերթի լրագիրը, որ առաջին անգամ բացահայտեց ցեղասպանության հաստը, դա շատ ծանոթ պերսոնաժ է, դա կոչվում էր Մուսոլինի, որը այդ ժամանակ ուղակի թղթակից էր Մուսոլինին։ Ինքը մեծ ցեղասպանության մասին առաջինը ակնարկել է ստամպա թերթում Իտալիայում։ Եվ նրա մասին ինչ որ լուրեր եղել են։ Տարիներ հետո Ռեսպիկին Կոստանզայանի բարերի վրա հայ ժողովրդի համար ինչ-որ բան է ուզում անպայման անել, որովհետև տարապյալ ժողովրդի համար ուզում է ինչ-որ բան անել։ Իսկ այս թեման ու Իլֆրամոնտոն նշանակում մայրամուտ։ Մայրամուտ, այսինքն երբ որ սիրում են, մեր ժողովուրդը միջև 1915 թիվը գտնում է սիրո շրջանի մեջ, ասենք, նույնիսկ եթե պետականություն չուներ եւ այլ, բայց մարդիկ ապրում էին եւ ստեղծում էին։ Կային բազմաթիվ կամ զարթոնք կար, բազմաթիվ թատրոններ կան եւ այլ եւ այլն։ Եվ ինչպես կոնֆուգասիոն եւ այնպես մինչև Արևմտյան Հայաստանում եւ 1915 թվին հանկարծամախ եղան։ Ուրեմն Իտրամուտոյի մեջ Նիկին եւ իրեն սիրելի տղամարդը ուրեմն բնության գիրքը տեսնում են ուրեմն Մայրամուտը եւ միասին են մնում գիշերը եւ առավոտյան այդ գիրքը գտնում է տղամարդուն գտնում է մահացած եւ ամբողջ կյանք մնում է մենակ երբեք չի տրտնջում եւ աստծուն մենակ ասում ինչի ինձ արեցիր էկրոնը այս է ամբողջ թեման այսինքն դա ինձ համար լրիվ համահունջ է մեր ցեղասպանության հետ։ Ցավոք սրտի ծրագրի մեջ այդտեղ չգտավ իմ խոսքս, որով ես միջնորդում եմ այս ծրագիրը, որի մեջ ես ասում եմ ինչի է։ Ասեցի հիմի վերածնունդը իհարկե թղթի պակասություն ուներ, ես ուրիշ ման չեմ կարող ասել, որովհետև ոչ մի վատ բան չկա, բայց երևի թղթի պակասություն կար, որովհետև ես խնդրեցի անպայման իմաստը գրել ծրագրի, բայց այդպես էլ տեղ չգտավ։ Ամենայն դեպս երաժշտության համաշխարհային լեզվով հասկացա։ Այո, բայց ասեմ, բայց ասեմ իմ միտքս այն էր, որ այս երևույթը համաշխարհային նշանակություն ունի եւ դա պիտի ինչ որ տպավորություն թողեր այդ ժամանակաշրջանում ապրող ստեղծագործողների վրա։ Այդ դա կարող է լինի մորգետա, որ ականատես էր, դա կարող է լինի կոմպոզիտորներ, որոնք ականատես չէին, բայց լսել էին կամ ինչ-որ ապրումներ են ունեցել կամ զգացել են խորքի ներքինով, որ ինչ կարող է լինի այդ բարբարությունը։ հոգևոր երաժշտության բաժնին նա այսպես հիմնավորեց իր ընտրությունը։ Ես կարծում եմ, որ մենք դատապարտված ենք, մենք պիտի ունենայինք, որովհետև բնական ատելություն կա բնական։ Մենք պիտի ունենայինք ցեղասպանությունը անխուսափելի էր իմ կարծիքով, քանի որ կար բնական ատելություն դարավոր թուրք ժողովրդի դեպի մեզ, բայց համընկա եւ ինչ որ միտեղ պատմության մեջ պիտի համընկներ քաղաքական եւ այն բոլոր նախադրյալները, որ ստեղծեցին։ Համընկնելու դեպքում այդ կարող է լինել։ Ուրիշ դեպքում դա քիչ-քիչ ցեղասպանություն Թուրքիան մի օր դա պիտի կան։ Մենք պիտի դա իմանանք, մենք պիտի միշտ իմանանք, որ դա կարող է մի օր լինել։ Պատմության բերմամբ դա պիտի լիներ, բայց մենք պիտի պատրաստված լինենք։ Եվ միակ մեր պատրաստումը այն է, որ պիտի ինքնիշխան պետություն ստեղծենք։ Այսինքն Երկրորդ մասը հոգևոր է ինչի, էլի ասեմ, որովհետև եթե ցեղասպանությունը դա մի ինչ որ մտահղացում էր քաղաքական եւ այլն եւ ֆիզիկական էր, բայց ցեղասպանության մեջ կար եւ նույնպես հոգևորական հոգևորական մասը, որը պիտի անպայման խզվեր։ Այսինքն ինչու՞ն է տարբերությունը։ Ոչ միայն ցանգվածային ուրեմն ջարդեր են կամ պոտորածներ, այն նույնպես բնաջունջում էր ամբողջ մշակութային եւ հոգեկան եւ հոգեկան հատկով, որովհետեւ մինչեւ 1915-ի, եթե դուք գիտեք, պատմությունից ելնելով, մեր եկեղեցիները չէին ավերվում ու քանդում, կարող ավերվեն, բայց չէին քանդում։ Եվ եկեղեցիները հենց պետությանն են փոխարինում։ Այո, բայց 15 թվին թուրքերի կողմից իրանք սկսեցին ջնջել, որտեղ կար ծրագիր բնաջնջելու։ Իսկ բնաջնջելը այսինքն ոչ միայն ֆիզիկական արմատներով հանելն էր, այլ հոգևոր ամբողջ գոյությունը ջնջելն էր։ Որը ցայսօր է շարունակվում։ Այո, անպայման, որովհետև դա արդեն շարունակությունն է։ Եվ ես դրա համար անպայման ուզում եմ նշեի հոգևոր այս երկրորդ մասը։ Երրորդ մասն էլ ուրեմն իր հոգեբանից գալիս է, որովհետև հարաբացիները պիտի իմանան ինչ է նշանակում հոգին որովհետև եթե իրանք հոգին չունենային, երբեք չեն դիմադրի։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի միակ փրկությունը դա առողջ հոգին ունենալն է եւ ոչ թե գավառական, գաղութային, այլ առողջ եւ հաստատուն հոգին ունենալով ոչ մեկին չի ենթարկվելը։ Այս է կարևորը։ իմ ստեղծագործական ուղին այսօր շատ ավելի պրոֆեսիոնալ մասնագիտական ընթացք է ստանում։ Ես դասավանդում եմ Փարիզի Բարձրագույն կոնսերվատորիայում եւ մեծ հաճույք եմ ստանում իմ ջութակը նվագելով։ Մեծ հաճույք եմ ստանում նույնիսկ մանկավարժական գործունեությունից։ Ինչը տարավ ձեզ Ֆրանսիա։ Ինչը տարավ ինձ Ֆրանսիա սերը։ Ոչ ցուրտ ու մութ վանեցի։ Ոչ, ոչ, ոչ, ես չեմ մտածում նույնիսկ իմ դապակականոջս այդ որ ֆրանսուհի էր լքել Հայաստանը գնալ։ Մենք մտածում ենք որ Յապոնիայից, բայց ստացվեց այդպես, որ ընդհանրացինք եւ շարունակվեց։ Ուսումը ստացա Երևանում եւ Մոսկվայում։ Թերատիվության աշակերտն եմ, իրան նմանություններ ունեմ, կարծեմ։ Նաեւ կատարողականի։ Այո, այդ տեսակետին նկարատիվ նկարատիվն եմ։ Այո։ Եվ այսպեսի մի հարց, հենց Կվինտետի մասնակիցներն ինչպես են ընկալում։ Ես իրենց հայացքներից հասկացա, որ իրենք զգում են այդ երաժշտությունը։ Ինձ էլ թվում իրանք զգում են, որովհետև իրանք շատ մեծ երով են նվագում։ Իսկ օտար հանդիսատես ինչպես է։ Ձեր լսարանը բնականաբար միայն հայերը չէ։ Շատ են սիրում, հիմնականում հայերը չեն եւ շատ են սիրում։ Մենակ հայկական երաժշտություն չեն նվագում, ամեն տեսակի երաժշտություն են նվագում, բայց հայկականով միշտ վերջացնում ենք, որովհետև հայկական կամ ինչ որտեղ ուրիշ բաներ, բայց հայկական կա ինչ որ մաս ու միշտ մեծ ցերկ նախընտրում կա։ Ֆրանսիայից դուրս խմբը ելույթներ ունենում են։ Այո, այո, եւ Միջին Արևելքում ունեցանք եւ Եվրոպայում, ես Կանադայում, Ամերիկայում էլ նույնպես առանց արդեն իրանց, բայց նույնպես հայկական երաժշտություն շուտակ դաշնամուրում շատ նվագել եմ։ Դասական երաժշտության հարցում ինչպես է դրսում։ Դասական երաժշտությունը ապրում է, կարելի ասել, բայց միշտ դժվար է, որովհետեւ լավ ապրելը միշտ պայքար է։ Ոնց որ սերը պետք է անդադ պայքարես, որ այդ սերը մնա։ Արվեստը չպիտի ճանաչի սահմաններ, պիտի ամենտեղ տարածվի, պիտի հասանելի դառնի միջազգային լեզու եւ վերջո։ Մյուս կողմից էլ մենք էլ պիտի բաց լինենք եւ պիտի անցուդարձ լինի։ Շատ մարդիկ կան, որ նույնպես գալիս են Արցախ, ես ինքս անձամբ ճանաչում եմ մարդկանց, որ կարող են ուրիշտեղ լինեն, բայց գալիս են Արցախ։